Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir kardeşimiz yazıyor. Diyor ki hocam kadın e, karı kocasıyla koca karısıyla e, sarıştılar e, vesaire. Ama cima yapmadılar. Cinsel ilişkiye girmediler. Sadece elleriyle sıkıştılar, öpüştüler vesaire. E, burada e, gusül gerekir mi? Orucumuz e, gusulden önce mi niyetlenelim sonra niyetlenelim. Evet şimdi e, bu, bu konuda e, üç tane, e, iki tane mesele var. Birincisi hatta üç tane. Birincisi e, gusul ne zaman vacip olur erkekten kadın üzerine? İki cinsel e, organlar birbirine değse. İster e, fiili e, ilişkiye girsiler ister sadece değsin. İster erkek boşaltsın ister boşaltmasın bu ne olur? E, vacip olur üzerlerine gusül. Mugallaz avralar. Çünkü hadis te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor İzel tekal hitanani çitene yani çi sünnet yeri birbirine değdi ve gâbetil yani فَوَجَبَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ Enzele ev lem yunzil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. İster inzel oldu boşaltma ister olmasa bu olur. Çi avret mugallaz birbirine değdi. Onun haricinde eğer değmese eğer değmese sadece mesela elden vesaire burada gusül gerekmez. Eğer <clears throat> eğer boşaltma oldu ama iki cinsel, mugallaz cinsel organlar birbirine değmeden yani elde el değdi filan e, bunda da eğer meni çıksa bu da guslu cerehir. İster organ değdi değmedi. Ama meni çıkmasa, mezi çıksa bir mahsuru yoktur. Ne, oruca gelirken üçüncü mesele, oruca gelirken bir tane cinsel ilişkiye girdi karı koca. Ondan sonra e, kalktılar suhura geç kalmışlar. Yemeklerinde mesela 10 dakika 15 dakika kalmış. Bu arada bir şey atıştırdılar azan oldu yakanmamışlar. Bir mahsuru yoktur. Bir mahsuru yoktur. Yemeğini yiyin. Suyunuzu için ondan sonra niyetinizi getirin. Ondan sonra azan okunduktan sonra gidip banyo olup namazınız da sahihtir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.